Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku Selalu menjagamu janjiku pada Tuhanku Aku terlanjur teramat Aku tak sanggup bila harus berpisah darimu kekasihku Ku akan menyayangmu sampai waktu menunggu